المقدمة يوجد ارتباط با اه، تزكية نفسه ويذكر ارتباط با الصادق اه، تهذيب مدارج الصالحين در ارتباط بعض اه، درباره تزكية نفسه خلاصة أساس استخراج کردن از متن که میشه انسان بهش مراجعه کنه و این مسائل وقتی که بخواد به یادش بیاد و ازش استفاده قبلا در بحثی چیزایی گفتیم که اینجا هم داره تکرار بشه ولی برای تکمیل بحث اشکال نداره در در سوره فاتحه هم در اول در اولین آیش الحمدلله رب العالمین بیان شده که رابطه انسان با خداوند رابطه حمد و ربوبیت یعنی ربوبیت از جانب خداوند است و حمد از جانب انسان که هر یک از این دو تفصیلی دارن خود سوره هم اشاره به این تفصیلات کرد ربوبیت خداوندی کردن خداوند چیزی بودن در صورتی تحقق می‌یابد که في أمورك الآن وإنها إشارة ممكن تحقق يعني وقتی گفتم مثلا یک اه، شخص خداوند درختی که کلمه خداوند در این گونه موارد به کار برده میشه اه، این شخص کارایی در مورد این درخت انجام میده و ارتباط هایی با این درخت داره به این خاطر است که گفته می شود خداوند این درخت است اولین کاری که انجام میده و اولین رابطه‌ای که با درخت داره این است که امکاناتی که درخت در مسیر رشدش امکان نیاز دارد امکان تأمین مواد غذایی و هر که در رشد برشناس بعد از آن رابطه دیگری دارد و کار دیگری انجام میدهد که عبارت است از این که آفات و مشکلاتی که سر راه اون میان و معنی از ادامه حرکت میشن اونا رو بر بدار. و بعد از این دو رابطه دیگری دارد و آن این که تسلط بر این درخت دارد و هر گونه که بخواهد درباره این درخت تصمیم میگیرد و تصرف در امر این درخت بخواد میبرد بخواد نمیبرد بخواد شاخهاش را اه، کم میکند و همینطور چیزایی یعنی وضعیت و امر این درخت هم در حال حاضرش و هم در آینده و سرانجامش در دستش است که مالک و ملک این درخت میشه حالا در مورد درخت که دارای علم و اراده نیست به این حد اکتفا میشه که خداوندی اقتضای اینها را دارد جلب منافع و دفع مزار رو کنترل اما اگر بجای این صاحب درخت و این درخت یک انسان را با یک زن را با بچهش به عنوان مثال ذکر کنی چیزهای دیگری هم هست وقتی که گفتن میشه این زن خداوند این بچه هست یعنی یک امکانات را براش تأمین میکنه رضا و لباس اینا دو موانع را از سر راهش برمیدارد که بیمار میشه مثلا او را به معالجه و مداوا میبره سه مالکش هست تصمیم گیرنده در مورد بچه است چهار زمانی که این بچه درش صعود میشه و درش تمیز میشه این زن اوامری صادر میکنه برای اون بچه یعنی بهش میگه که مثلا از این امکانات استفاده کن از اون موانع دوری کن این کار را بکن این کار را بکن این جهت را بگیر اون جهت را رها که اون معنای جلب امکانات و دفع مشکلات و کنترل تحقق بیاره و بچه انتصال میکنه این فرمان صادر کردن فرمانی که اطاعت میشه این معنی چهارمی میشه که در خداوند بودن و چون این بچه در تهیه امکانات و رفع مشکلاتش معتمد بر اون مادر است اینجا که او امر میکنه این کار را بکن این کار را مکن باید از خودش کمک بخواد و مادر هم متعهد این میشه که به او کمک کنه که بتواند امتصال امر کنه و معنی پنجم پیدا میشه امر پنجم پیدا میشه که خداوندی اقتدارش دارد و آن مستعان بودن و کمک کمک کننده بودن هست معین بودن هست خداوند بودن این پنج معنی را اقتضا دارد جلب منافع دفع مشکلات کنترل و سیطره فرمان دادن و کمک کردن برای اجرای فرمان این است که در سوره فاتحه بعدا محمد الرحمن الرحیم که در اینجا جلب منافع و دفع مزار هست نداریم معنی که الرحمن برای جمع جلب منافع باشد و رحیم برای دفع مزار نه در رحمت هر دوش هست که در هر دو کلمه رحمت هست رحمت هم جلب منفعات هست هم دفع هست اه، اما جمع دو کلمه به این خاطر است که رحمان صفت مشابه است و بیان میکنه که همه ذات خداوند رحمت است سیغه فعلان دلالت بر این دارد که نزاد پر است از این و رحیم هم صفت سیغه مبالغه است از اسم فاعل یعنی نه اینکه تنها خودش متصف به رحمت است رحمتش به دیگران به بندگان سرایت میکند همیشه مهر میبرد ای در پی مهر میبرد که جلب منفعت میکنه در مزار مالک مالک یوم الدین و ملک یوم الدین هم معنی سوم دارن رسانه و نعبدو إشارة بالمعبود داره معنی شهر و نستعین إشارة بالمستعان معنی پنج که این پنج معنی معنی مجملی را اه، تشکیل میدن که معنی رب خدا بنت در مقابل هم حمد می شود موضع گیری در برابر الرب در برابر إن تفسير موضع گیری در برابر در برابر الرحمن الرحيم بودن این است خدا رب با إن اوصاف بشناسد و بعد رغبت به خداوند در درونش جای گیرد صفات اکرام خداوند را بشناسد و به او راغب شود کشش و میل به او پیدا کند و موضع دیگه در برابر مالک و ملک این است که او را با این صفت بشناسد و رغبت در درونش جای گیرد بعد از اینکه این شناخت و این رغبت و رحمت را پیدا کرد که اینا مربوط به درون هست موضعگیری در خارج از درون در واقعیت زندگی مطرح می شود که موضعگیریش به این ترتیب می شود که چون او با رحمتش امکانات تأمین می کند برای این انسان که مجموعه از استعداد هست و آماده رشد هست و نیازمند رشد کردن هست چون او با رحمتش امکانات براش تأمین میکند و مشکلات از سر راهش برمیدارد زمینه مساعد میکنه برای اینکه رشد بکنه و تزکی بیارد چون او را به یک مجموعه از استعدادها خلق کرده و آس زمین و آنچه که در اونها هست را به عنوان یک مجموعه از, از امکانات در اختیار او قرار داده او را خلق کرده که رشد کند یک مجموعه از استعداد هست و این آفریده ها را در اختیارش قرار داده که اینها را استخدام کنه برای رشدش پس میخواد پس خداوند میخواد که این رشد صورت بگیره با استفاده از امکانات و در نتیجه انسان مسئول است در برابر خداوند و این است که توجه میکنه که یوم الدین و احساس مسئولیت میکند و خود را حاضر میکنند برای این اون محاصره که در آن روز هست که خداوند میپرسد آیا استفاده کردی از این امکانات در تزکیه نفسیانه کردی پس وقتی که انسان خداوند را با صفت رحمت میشناسد و رغب درونش را اشغال میکند و او را با صفت جلال میشناسد و رهب درونش را اشغال می کند یعنی هم کشش به خداوند پیدا می کند و هم احساس مسئولیت که باید از اون مظاهر رحمت که مایه کششش به خداوند شده درست استفاده کنند برای تزکیه نفس وقتی که این رغبت و رهبت پیدا می شود چاره ندارد جز اینکه قول دهد که هرچه خداوند میفرماید در این رابطه انجام دهد او هدایت میدهد که چگونه باید استفاده کرده به امکانات در تزکیه نفس اینو باید بپذیرد ایاک نعبد و بعد هم چون این عبودیت جز کمک خدا انجام میگیرد و ایاک نستعین باید کمک هم بساید حمد میشود مجموعه انسان بداند که خداوند رحمان و رحیم است و رغبت به او پیدا کند بداند که مالک یوم الدین و ملک یوم الدین است و رغبت پیدا کند و بعد از موضع, موضع گیری عملش این باشد که عبادت کند و استعانه این مجموعه می شود حمد در مقابل اون مجموعه که ربوبیت که حمد در لغت هم اقتضای همین را دارد این در لغت میگویند حمد عبارت است از اه، الثناء بالجمیل وصف کسی به اوصاف نیکو علم جمیل الاختیاری به خاطر اینکه کارای زیبایی به انجام داده على جهة التعظيم از روی داشت تعظیم نه از روی استعداد این میشه کسی میگه فلان چقدر سخاوت من چقدر شجاع اولی مسخرش میکنه این نه بعد اول ملاحظه کنه که او دارای کارهای نیکوی، کارهای نیکوی انجام داره دارای اوصاف نیکوی. بعد بیاد وصفش کنه به اون کاراش مثلا خدا را میشناسد که صاحب صفات دارای صفات اکرام است بعد میگوید خدا رحمان و رحیم است وصفش میکند چون او رحمت دارد در مقابل این جمی، این کار نیکو این وصف نیکو او را وصف میکند به اینکه رحمان و رحیم و میدانید که خداوند مالک و ملک است و چون این اوصاف را میداند بعد وصفش میکند که خداوند مالک و ملک یعنی به خاطر اینکه اینکه او دارای این اوصاف است این هم وصفش میکنه به این اوصاف پس هم اقتضا دارد که انسان این داشته باشد به اوصاف محمودش بعد وقتی که علم به صفات اکرام و جلال خداوند داشت خود به خود رغب و رهبم به دنبال این میاد و همین علم و رغب و رهب که وادارش میکند که قناع کند به زبان وصفش کند که رحمان است و رحیم است و مالک یوم الدین است و بعد از آن باید علی جهت تعظیم باشد یعنی نه اینکه عملش مناقض قولش باشد بگوید خدا رحمان و رحیم است یعنی من که یک مجموعه از استعدادها هستم مرا برای رشد کردن خلق کرده و این امکانات را در اختیارم قرار داده و مرا تسکیه می کند و من سوی کمال میرم این را بگوید ولی در عمل مقید نباشد به این امر و از فرمان خدا اطاعت نکند برای اینکه این تزکیه صورت بگیرد و خب در قول میگه که خدا مرا برای این کار ساخته و رحمتش متوجه من هست در این دنیا ولی در عمل گوش نمیده خب این دیگه نمیشه ثنای علی جهت التعظیم این میشه استهزاء و وقتی میشه هم که علا جهت تعظیم باشه یعنی عملش موافق قولش باشه یعنی زندگیش مطابق اون شناخت اون رغبت و رهبتی که پیدا کرده باشه پس حمد همه زندگیش را فرا اینه که گفتیم کنه که رابطه انسان با خداوند رابطه حمد و ربوبیت از طرف انسان حمد از طرف خدا ربوبیت و این حمد همه زندگی انسان را فرا خب در این الربوبيات و تفصيلش تفصیلش در الرحمن الرحيم آه، بيان این هست که همطور که انسان يك مجموعه استعدادها استعداد هست چون اگر مجموعه یک مجموعه از استعداد هست که یک آماده رشد و دو آه، نیازمندم هست رشد و به تزکیه سر خداوند چرا چون اگر آمادگی برای نمو و تذکی داشته باشد دیگر ربوبیت چه چطور اون ربوبیت در مورد این داشته باشد و یا اگر مستعد رشد و نمو باشد اما نیازمندش نباشد به این معنی که این استعدادش بالفعل به صورت بالفعل در آمده و رشد کاملش را کرده و تمام شده دیگه بازم ربوبیت چه نیاز به رب ندارد ولی که اینجا میفرماید خداوند رب انسان هست رب العالمین که هر انسانی عالمی این بیانگر این است که انسان مجموعه از استعداد هاست که مستعد است که رشد کند و الان نیازمندم هست خداوند با در اختیار گذاشتن امکانات و زمین مناسب براش او را تزکیه کند و همینطور در الرحمن الرحیم هم بیان این هست چون رحمت به معنی جد منافع و دفع المزار تنها در این صورت است که این در مسیر حرکتش به سوی کمال و رشد نهایی نیازمند امکاناتی است که تهیه بشه و مشکلاتی سر راه باید برداشته بشه خب از اینا متوجه حقیقت انسان میشیم که انسان عبارت از این مجموعه از استعداد هست و به عبارت دیگر توضیح دیگری بدیم که بیشتر روشن بشه که معنی تذکیه و تربیه روشن بشه چون کلمه هم مظلومه مثل سایر اصطلاحات قرآنی که الان وقتی که میگن تذکیه معنی تطهیر میگن مثلا میگن تزكیه اه، نفس از اخلاق سیئه به معنی تطهیر در حالی که تزکیه به معنی نمود دادن رشد دادن به چیزه آره این مقتضیه اون تطهیر هم هست ولی تزکیه چیز دیگری غیر تطهیره قضیه بر این اساس است که انسان مرکب است از یک روح و یک جسد روح ما از اینکه به این جسد بیاد ما چیزی بارش نمیدانیم و نمیخوایم بدانیم این ربطی به مسئولیت ما نداره ولی وقتی که در جسد وارد میشه در ارتباط با جسد قرار میگیره و تأثیر و تأثیرهایی رد بدل میشه که چیز دیگری درست میشه وقتی که مستقل نگاهش میکنیم بهش گفته میشه روح در روح و روح و ریح و اینها از یک اصل ریوا و حید دلالت بر تحرک دارد هوای متحرک و تحرك ተሐሩክ ዘላለም و انتخاب این کلمه لب... این کلمه برای این امر اشاره به این دارد که روح منشأ تحرک است محرک انسان است جانب محرک بودن و فرمانده بودن این امر را میرساند و اما وقتی که داخل بدن شد و تأثیر و تأثیر از دو جانب صورت گرفت روح جسد باهم اینجا چیزهای استعدادها و قوه هایی برای این روح پیدا میشن یعنی دیگر روح هست به اضافه یک مجموعه از استعدادها که این موقع دیگر گفته میشه نفس روح گفته نمیشه که نفس از کلمه نفس که نفس معنیش مشخصه و میدانی که ضروری ترین چیز برای جاندار نفسه و در نتیجه وقتی که نفس گفته میشه انفعال و تأثیر و نیازمندی مطرح میشه خب چون نفس عبارت از روح به اضافه اون تأثیر و تأثیرها و نتیجه اونها اون مجموعه از استعدادها کلمه نفس که متأثر بودن و منفعل بودن را میرسانه انتخاب شده بود و حالا ما یک با نفس کار داریم روح مجرد که دیگه نمانده همراه این مجموعه از استعدادها ما با نفس کار داریم میبینیم این نفس چیه اون استعدادهاش عبارتند از چه و چگونه تزکیه میشه و تنمیه میشه در یک تقسیم مجمل اون استعدادها عبارتند از استعداد علم و استعداد اراده استعداد علم خودش به سه شعبه تقسیم میشه قوه بسر که از طریق عین یعنی به چشم کار میکنه به مطالعه آیات آفاق آنتوس به آده اوست که آیات آفاق آنتوس را مطالعه میکنه و اه، نتیجه این میشود که سنت ها و قانون های حاکم برای عالم شهاده را دریابد مثل اون قوانینی که در فیزیک و شیمی و سایر علوم تجربی درباره اونها بحث یک قوه دیگری هم هست به اسم قلب یا فؤاد که بعد از بسر کار شروع می شود حتی که بسر معلوماتی به دست میارد او میاد این معلومات را دلیل قرار میدهد برای درک ماورای عالم شهادت برای علم به صفات خداوند اسماء خداوند برای علم به آنچه که در عالم غیب وجود دارد از ملائکه و امور آه، دیگر و یوم آخر و این دو با هم آه، بخش بینش را برای انسان تأمین می کنند قرار است که تأمین کنند حقائق و هست و های عالم شهاده و عالم غیب و آه، اسماء و صفات خداوند متعال از طریق این دوتا برای انسان در حدی که نیاز داره روشن میشه و دینشی به دست میاد اما تنها دینش کافی نیست انسان دینش داشته باشد بدانه چی هست و چی نیست این کافی نیست باید در مقابل هر هستی هر حقیقتی موضعی هم داشته باشه که چه باید کرد و چه نباید کرد و باید و نباید این اینا قراردادها هستند باید کرد نباید کرد موجود نیستن که در عالم شهاده باشن بسر اونها رو دریابه یا در عالم غیب باشن که قلب اونها رو نه قرارداد چیزیه که اعتبار میشه الان قراردادی بسته میشه بعد از لحظه فسخ کرد هیچ چیزی هم موجود نشد و معدوم نشد پس نیروی دیگری مورد نیاز است که قراردادها و باید نباید ها را دریابد و که اینها در عالم غیب شهاده وجود ندارن که دریابد اینا باید از طرف کسی مقرر بشن باید و نباید ها صادر بشن از طرف کسی و او اینا رو دریافت که اینجا تنها دو جهت هستن که تصور می شود از اینکه از این دو جهت این قراردادها صادر بشه یکی انسان إنسان أشي طريق يبقى يدنا بعد دراسة هي استدلال هنا هيك استدلال مسدودة شو الاستدلال وقتی میشه که یک چیز برای انسان معلومه او را ملاحظه میکنه چیز دیگری هم به ذهنش میرسه و این در صورتی است که ارتباط محکمی در بین اون دوتا باشه که این یکی ملاحظه شد اونم حاضر بشه یعنی ارتباط علت معلولی وجود داشته باشه هر دو چیزه یکی علت باشه که دیگه معلول یکی معلول باشه که علت یا یکی هر دو تا معلول یک چیز دیگه باشن که یکی تصور شد حتما اون دیگری هم چون علت هست یا معلول هست یا هر دو معلول چیز دیگری هستن تصور میشه در این صورت ها هست که استدلال میشه غیر این صورت استدلال نمیشه خب در بین حقیقت ها هست و نیست ها با باید و نباید ها رابطه اینطوری نیست چون اگر بگوییم این باید معلول این هست می باشد دیگه چیز یعنی چه استدلال و اه، استنباط یعنی چه دیگه اه، چیز اه، قرارداد یعنی چه اگر تو میگویی این معلول اون هست قرار است هر وقتی که علت باشه معلول باشه دیگه نیاز به قرارداد تو نیست باید خودش خود به خود باشه در حالی که تو داری قرارداد میمندی باید بشه باید نشه پس معلومه که در بین این حقیقت ها و اون باید و باید ها چیز ارتباط و علاقه نیست در نتیجه راه استدلال نیست معنی یک راه برای انسان یعنی اینکه خوش میاد اینطور باشه و باید بشه خوشم نمیاد اینطور باشه نباید بشه هوا هوا که معلومه این دیگه وقتی خوش میاد و خوش نمیاد باشه دیگه کار خراب میشه امروز خوشش میاد اینطور باشه فردا جور دیگه دیگه تزلزل و اضطراب حاصل میشه برای انسان اینطور که میبینیم جاهلیتی که متبع اهواز چه وضعیتی داره پس وقتی که انسان نمیتوانه این بعدون بعد بده چاره این است که از کسی باید از گرفته بشه که او بر اساس حوث نیست که میگم خوشم میاد خوشم نمیاد و استدلال نیست این چیزی براش مجهول نیست که نیاز به استدلال داشته باشه که بگیم خب طریق استدلال نیست بلکه او از راه دیگری این فرمان ها را صادر نیست او خداوند است که این جهان را به صورت یک دستگاه واحد آفریده که هر مخلوق یک جزء است از این دستگاه و هر مخلوقی یک قسمت از وظیفه ای را انجام میده که وظیفه این دستگاه واحد است همانند همانند این چیز ذات صوت که مرکب از اجزاء متعددیه که هر جزئی وظیفه خاصی انجام میده که از مجموع اون انجام وظیفه جزئی یک وظیفه کلی که ذات صوت یا پخش صوت چیز میشه تأمین میشه خب در این مجموعه در این دستگاه باید هر جزئی کاری را انجام بده که سازگار با وجود خودش هست و هماهنگ با کار سایر اجزا وگرنه کارش مختل میشه در این دستگاه واحد جهان آفرینش هم هر موجودی حرکتی که ازش سر میزنه باید هم سازگار با فطرت خودش باشه هم با حرکات سایر اجزا که کار خراب نشه خب وقتی که خدا میفرماد انسان باید این حرکت را انجام بدی نباید اون را انجام بدی در صورتی است که این یکی حرکت هم با فطرت خود انسان سازگاره و هم با حرکات سایر اجزای جهان است ولی این یکی حرکت سازگار نیست به این خاطر میفهمد این را انجام بده او را انجام بده یعنی او علم محیط دارد بر انسان و بر جهان هستی به این خاطر است که خرما میداد این باشد این نباشد و معلوم است که این علم محیط تنها از آن است و کسی دیگه اینو ندارد پس تنها چاره این است برای باید و نبایدها برای احکام بعد از اینکه بینش و تصورات اعتقادیات از طریق سماع مثل گرفته شد برای بیان بعدها و احکام از خدا دریافت بشه برای این کار خداوند قوه سومی داده به انسان که سمع سمع را داده که انسان اون رو استخدام میکنه که از خداوند دریافت کنه و بپذیره این ستا قوه علم که گفتیم استعداد علم و قوه علم به این سه شعبه تقسیم میشه بسر و قلب و سمع البته چون انسان معرض ضعف و عجز و درماندگی هست خداوند رحمتش مختصر شده که کمک بسر و قلبش هم بکنه خیلی از آیات قرآن مثلا یا سایر کتب در زمینه کار اون دوتا نازل شده که آیات آفاق انفس را ذکر کرده و بینش را به انسان داده کمکش کرده که مطالعه عالم شهاده را بکنه و علم به عالم غیب پیدا بکنه به اسماء صفات خدا پیدا بکنه کارایی که اصلا محول به بسر و قلب بود اینا رو خداوند خودش به عهده گرفته که انسان به خطا و به غلط نره بلکه میدونیم که اکثر قرآن را این قسمت تشکیل میده ولی اینا در اصل محول به خود بسر و قلب بود و اصل این بود که تنها احکام نازل بشه رحمت خداوند مختصی این بوده که اینا نازل بشه خب این یک قسمت از استعدادهایی که در نفس انسان بخش دوم ها که گفتیم نفس عبارت است از روح به اضافه یک مجموعه از ها استعداد اراده است اراده یعنی این که انسان وقتی که اینشی در مورد چیزی داره و ارزشی هم داره باید انجام بده یا نباید انجام بده وقتی که یک راهی را از راه دیگه تشخیص داده این راه حق و خیر اون راه شر و باطل مثلا در سر دو راهی نیسته یکی را بتوانه انتخاب کنه اون نیرویی که با به کمک آن یکی از دو را انتخاب میکنه اون که ترکیب میکنه این میشه اراده ببینیم باز در قلب انسان هست نیروی دیگری نیست برای نفس انسان که انسان میتواند از دو یا چند راهی که انتخاب کنه و راه و اینم در تفصیل در شعار متعددی میشه چون تصمیم اینکه این کار را انجام بده یا اون کار را انجام بده رد به کارهایی پیدا میکنه که انجام میشن یا نمیشن و چون این کارها متعددن پس تصمیمات هم متعدد میشن اراده و تصمیم بر اینکه مثلا ایمان داشته باشه و کفر نداشته باشه اسلام داشته باشه و چیز فجور نداشته باشه اسلام و تقوا داشته باشه فجور و فسخ نداشته باشه نمیدانم اهل شکر باشه اهل کفران نعمت نباشه أهل الصبر باشا أهل الجزعنا باشا وهم بهمین ترتيب سایر چیزا بس استعداد اراده خود بإنها مفروع تبديل فروع تبدیل میشه یعنی يعني تصمیم در ارتباط با هر معروف یا هر منکر وقتی که میگوییم انسان مجموعی از استعداد هاست یعنی این و تزکیه این است که این مجموعه از استعدادها به صورت بالفعل در بیان حالا توضیح این جمله یک مثال ذکر کنیم یک دانه گندم را در نظر بگیریم یک دانه گندم یک گیاه کامل گندم درش هست ولی به صورت بالقوه چون اگر توش نباشه چطور بعدا ازش یک گیاه کامل درست میشه همطور که مثلا اون یک عنصر کوچکی که در نطفه انسان هست و انسان ازش درست میشه یک انسان کامل درش هست به صورت بالقوه در این دانه گندم یک ریشه هست یک ساقه هست برگهایی هست گلی هست سایر اجزای که داره ولي بعد یک زمینه مناسبی باش و یک جای ملائم باش که إن دانه گندم بهش قرار بگیره تا اون استعدادها به سوی بالفعل شدن حرکت کنند و وقتی به کمال میرسه که هر چه که داره از بالفعل بالقوا به صورت بالفعل در بیان یک گندم یک جای گندم کامل درست میشه انسان هم هستیاش به این صورت که این نیروها در ابتدای فکر بالقوه هستند یعنی توانایی و استعداد این را داره که مطالعه آیات آفاق انفسلا بکنه و تزکیه این قوه این است که بعدا به این صورت در بیاد که بتوانه مطالعه کنه توانایی علم به ماورا عالم شهاد را داره بعد بعد بالفعل به این صورت در بیاد توانایی تلقی وحی را داره از بعد بعد بالفعل به این در بیاد توانایی تصمیم گرفتن بر انجام یک فعل و بر اجتناب از فعل دیگر را دارد به این صورت در این یکی دو به این صورت در آمدن یک حالت خاصی را دارد و برای توضیح اینم یک مثال دیگر بچه ای که به مدرسه می و الف با بهش یاد میدن در اون لحظه اولی که بهش میگن بگو الف با یک صورتی از الفبا بر ذهنش خطور میکنه ولی سریع و میره این صورت اه، صورت الفبا است ولی اینجا به این شخص گفته نمیشه که عالم الفبا است اگر بعد تکرار نشه دیگه از یادش رفته مثل اینکه اصلا نشنیده علم الفبا را هنوز نداره بعد چند بار تکرار میشه یک مقدار میمانه در ذهنش اما اگر بیشتر تکرار نکنه بعضا از یادش میره به طوری که در یک ساعت چند بار باید تکرار کنه صورت ضعیفیه در ذهنش ناپایداره بعد به طوری میشه که هر چند ساعت یک بار نیاز نداره تکرار کنه اما هر روز یک بار بعد چند روز یک بار بعد چند هفته یک بار بعد یک ماه یک بار دو ماه یک بار تا اینکه به صورتی در میاد که دیگه نیاز به تکرار نداره علم الف به جزء شخصیتش شده اگرم بخواد که از یادش بره نمیتونه از یادش بره اونطور که الان حالت ماست نمیتوانیم الف بیره از یاد خود ببریم اینجا فقط گفته میشه حتی در موقعی که این حالت تا یک حالت یک تا اندازه ثابت رو داره گفته نمیشه عالم الف وقتی که این ملک شده به اصطلاح علما حالت ثابت دیگه بهش میگن ملک وقتی به صورت ملک در آمدن در این موقع است و تنها در این موقع میشه این شخص عالم الف در تزکیه نفس هم باید این استعدادها به این حالت ملکه شدن برسند در اون صورت گفته میشه که این شخص تزکی است حد اقل تزکی قد افلح من تزکا این است که انسان اینا به صورت ملکه درش دریاد البته این ملکه میگه ضعیف و قوی دار و درجات متعدد داره ولی لا اقلش اینه که ملکه پیدا بشه یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان بحالت برسه که مطالعه آیات آفاق و انفس و علم ما وراء اونها در حدی که بس انسان اجازه میدهد و نیاز بهش هست و تلقی و فهم وحی و پذیرشش اه، اینا ملکه بشن دیگه ثابت بشن و اه، نتواند اینا را از خودش دور کنه حالت پایدار بشن براش و بعد در مورد اراده اراده بر فعل معروف و اجتناب از منکر بر این یکی و اون یکی و اون یکی بشن ملکه براش یعنی مثلا طوری میشه که صبر براش ملکه بشه اگر خودشم بخواد جزع کنه بیتامی کنه نتوانه مگر اینکه به صورت عارضی گاهگاهی براش پیدا بشه همطور که اون شخص نمیتوانیم همطور که گفتیم نمیتوانیم الف بیر از یاد ببریم ایمان براش ملکه بشه که اگر بخواد غیر ایمان در قلبش جای بگیره نشه مگر اینکه به صورت و عارض که بعد زود از بین میره اینطور شاکر بشه که اگر بخواد غیر شاکر باشه نتوان کار خیلی سخته متوکل بشه بگونه که نتواند متوکل نشه مگر اینکه به صورت قاي گاهی یک لحظه ضعف بهش دست و تنها در اینجاست که ارزش به این انسان داده میشه تا زمانی که این اه، خصلت ها به صورت ملکه در نیامده اند نداره میبینیم که قرآن در وسط مشرکین میفهمند که گاهی وقتی که در خطر قرار میگیرن دعو الله مخلصین له الدین میفهمند که مخلص میشن در موقع ولی باقی میفهمند مشرکن چون ملکه شرک را داره اون حالت عارضی اخلاص و عبودیت هیچ ارزشی نداره این دیگه بیان قاطع یه دلیم زمینه که تنها وقتی که اینا ملکه بشن ارزش داره ایمان ملکه بشه تقوی ملکه بشه و در اینجا آه، امثال این آیه فهمیده میشن که ذالک بأنهم آمنوا ثم كفروا آخه یک اشکال ظاهرا در اینجا هست و همین که خداوند در جای دیگه فرموده والذین اهتدوا زادهم هدا کسانی که مهتدی شدن خداوند هدایتشان زیاد کرد و طيب اینجا فرموده آمنوا ثم كفروا و طيب چرا ایمان آورد به هدایتش زیاد نکرده که کافر شد اونجا که گفتی هر که ایمان هر که مهتدی بشه ما هم زیادش میکنیم تفسیرش اینه که آمنوا ثم كفروا برای لحظات ایمان آورده ولی ملکه نشده و بعد به کفر برگشت اما الذين اهتدوا زادهم هدا کسایی که اهتدا ملکه براشان شده دیگه بعد از آن راه افزایش را میپیمد و از بین نمیره همطور که مقابلش کسی که ملکه ایمان و تقوا را پیدا میکنه اگر گاهی گناهی ازش سر میزنه این به غیر مؤمن قلمداد نمیشه چون ملکه ایمان را داره و این گناه لممه حالت عارضی داره و از بین میره و توبه میکنه البته این عارض شدن حالات نامطلوب هم بر این ملکه در یک مقطعی است در زمانی که دارای نفس لوامه هست وقتی که میرسه به حالت نفس مطمئنه آرام میگیره دیگه اونجا این حالات ضعف هم برش غلبه نمیکنه مستقر میشه مستقر میشه آرام میگیره و دیگه ملك حاكم است برش و لحظات زعفم برش حجوم نمیاره همطور که برای تکمیل بس اشاره کنیم نفس اماره از آن کافرین است اخلاف اون چیزی که در بسیاری از کتاب هست که بعضی از علما اشتباه کردن نفس اماره را در مورد مؤمنین بکار بردن و مثلا گفتن نفس اماره من این کار را نکن نه نفس اماره نفسی که چون امر به سوء ملکه براش هست پی در پی امر میکنه تیغه مبالغه این از شأن هیچ مؤمن نیست مؤمن پی در پی امر نمیده یا مطمئن شده و آرام گرفته ملکاش قبط گرفته و یا اگر در, در این درجه نیست در حالت لوامه بودن هست نفسش ملکه ایمان و تقوی را داره اما گاه گاهی ضعف برش حاکم میشه مرتکب گناهی میشه ولی بعد خود را لوم و سرزنش میکنه و برمیگرده و توبه این معنی تزکیه است که انسان اون استعداد های بهترش به این وضعیت برسن تبدیل بشن به ملکه ها به خصلت های بسیار و طبیعتا وقتی که ملک این ملکه ها درست میشن تطهیر هم صورت میگیره یعنی وقتی که ملکه صبر بود دیگه جزا کجاست ملکه شکر بود کفر کجاست ملکه تقوا بود فجور کجاست دیگه ملکه نمیدانم شجاعت بود جبن کجاست و همینطور چیز چیزا اینه که گفتم تذکیه تطهیر نیست ولی مستلزم تطهیر گفتیم که انسان با خداوند عهد عبودیت میبندد به این معنا که پیمان میبندد که هرچه خداوند مقرر میکنن در مورد تزکیه نفس با استفاده کردن از امکاناتی که هست او اطاعت کند یعنی عبودیت در ارتباط با تزکیه نفس است عبودیت می شود عبارت از تزکیه نفس با استفاده کردن از امکانات موجود طبق فرمان خدا و با اطاعت از فرمان و به این خاطر است که اون مقام و منزلت را دارد که خدا می فرمد قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها و آه، به عنوان وظیفه از وظایف بزرگ آه، پیامبر خدا این را ذکر می کند که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و هم دو تعبیرات دیگری از این قبیل در قرآن هستند که بیان اهمیتش دارند به این خاطر است که اه، چون تزکیه اه، روح عبودیت هست و انسان برای عبودیت آفریده شده این قدر اهمیت به تزکیه داره شده و باید انسان مؤمن اه، بهش اهمیت بده و زندگیش در ارتباط با این باشه هم در شأن خودش تزکیه نفس کند و هم به عنوان یک داعی برای خدا این براش مسلم باشد که دعوت به خدا اولا دعوت به عبودیت است ثانیا عبودیت روحش این تزکیه است پس دعوت به تزکیه می کند و در نتیجه داعی بودنش به معنی یک سخنران بودن نیست بلکه باید ضوابط و قواعدی را که در خدای خداوندی بیان شده در مورد تزکیه نفس رعایت کند و اون شخص را تحت عمل تزکیه قرار دهند و اون استعدادهاش را اون خصلتهای بالقوهش را به صورت بالفعل در بیاورد که به این ترتیب کار هر کسی نمی شود دعوت کردن و نیازمند این است انسان که یک دوره را خود در تزکیه بگذراند و بعد از آن وارد میدان دعوت بشود که بتواند در دیگران 呃想去比较 پادەزیم میمانە بین کە اه، اشارەی بە تەسەوف و ئەهل تەسەوف و طريقة اه، مسائل مربوطة فأن بشه و اه، آنچه که حق هست در این امر از آنچه که باطل هست به صورت مجمل تمیز داده بشه آنچه که خیر هست مشخص بشه و آنچه که شر هست مشخص بشه مجملا که انسان از خیرش برخوردار بشه و از شرش مسئول بمانه و حقیقت این امر را آنطور که در آغاز مطرح شد بشناسه و بعدا آنچه که بر سرش آمده و تخابلات و تغییراتی که بر سرش آمده اونا را به صورت اجمال بشناسه که در ذات خودش شناختن اینها لازم است بعد هم از جانب دیگر وقتی که انسان در مسیر تذکیه نفس قرار میگیره و مشغول تذکیه نفس میشه شعور به نقص برش حاکم نشه که میشنوه چیزای اهل طریقت گفتند و سخنان کنم بسلومبه از نقص نقل شده و ادعاهای بزرگی زمینه استفاده از امکانات و نعمتها برای تزکیه نفس و معنای تزکیه نفس هم روشن شد اه، تنها یک مسئله مرتبط با تزکیه نفس هست که احتمالا بخشیم ازش شده باشه ولی من یادم نیست مطرح میکنم و آن اینکه همان گونه که رشد یک دانه گندم نیاز به زمینه مساعدی داره نیاز به زمین حاصل داره و چیزهای دیگری تزکیه نفس هم زمینه مساعدی میخواد که اگر این زمینه مساعد بود استعدادها رشد میکنند رو به درجه ملکه میرسد انسان یعنی استعدادهاش به صورت مدرسه در میان و اگر زمینه مساعد نبود که نه حالا بحث روی این زمینه مساعده که زمینه مساعد برای تزدیه نفس چیه در چه زمینه نفس اه، رشد میکنه در بیان تزدیه نفس گفتیم که استعدادهای انسان یک قسمتش استعداد علم است که به سه شعبه بسر و قلب و اه، سمع تقسیم میشه و یک قسمتا استعداد اراده پس باید در ارتباط با این تقسیم در جستجوی اه، زمینه مساعد تزکیه نفس باش یعنی چون این استعدادها استعداد علم و استعداد اراده پس زمینه ای خواهیم که مرتبط با استعداد علم اراده باشد یعنی زمینه باید مرکب باشد از دو چیز یکی احتیاجات علمی انسان را تأمین کند علم به معنی قرآنش و یکی احتیاجات مرتبط با اراده انسان را تأمین کند و یک کم مفصلتر اون زمینه یک قسمتش ارائه آیات آفاق و انفس باشد بر قوه بسد که اونها را مورد مطالعه قرار دهد که این مبدع به دست آوردن دینی دینی و کمک نیروی قلب باشد در استفاده کردن از این آیات آفاق انفس وقتی که بسر آیات آفاق انفس را مطالعه میکند و معلوماتی از این را کسب میکند در اون زمینه مساعد باید کمکی باشد یک قسمت از اون زمینه مساعد باید کمکی باشد برای قلب که به طریقی درست بتواند از دستاوردهای بسر برای آگاهی به ماورای محدوده بسر از اون دستاوردهای بسر استفاده کند یعنی کمک شود که طریقه درستی را به کار گیرد در استخدام اون دستاوردهای بسر و در نتیجه به بینش های درست برسد و مجموعی از بینش ها در ارتباط با خداوند و جهان هستی و انسان و اینها با هم باشد به دست آورد و قسمت دیگری از این زمینه باید در ارتباط با قوه سم باشد که یک مجموعه از ارزش اخلاقی و باید و نباید ها تحویل قوه سم داده شود که بر اساس آن انسان متوجه بشود و بدان که چگونه باید گیری کند و چگونه از چه جهت های و از چه جهت گیری های باید اجتناب برد و در ارتباط با قوه اراده چون اراده دو شق دارد یکی کشش هست به آنچه که مطلوب است و یکی تنفر از آنچه که مطلوب است یک جزء از اون زمینه مساعد این می شود که بعد از اینکه بینش جهت صحیحی به اون کشش تنفر داده اون کشش تقویت شود و اون تنفر هم تقویت شود کشش به آنچه که مطلوب است در اون بینش و بر اساس اون بینش تقویت شود تا به صورت مدفع تبدیل شود و همینطور تنفر این زمینه است که در آن تزکیه نفس صورت میگیرد به تعبیر دیگر دعوت بالحکمه و موعظه حسنه صورت میگیرد و این جمله را باید توضیح داد که دعوت بالحکمه دو امر هست که بعد هر دو دقیق فهمیده شوند یکی خود دعوت دعوت معلوم است که به این معنی که کسی به پیمودن راه عبودیت فراخوانده شده و این تنها در صورتی انجام میگیرد که راه عبودیت شناسانیده شود براش بیان شود که راه عبودیت چیست و تمیز داده شود از راه های دیگر پس دعوت عبارت است از بیان راه عبودیت خداوند از راه های دیگر آه، معلوم است که این بیان این تمیز دادن در صورتی آه، تحقق مییابد که آه، آنچه که مربوط به اون امر هست از آیات آفاق و انفس ذکر شد مثلا وقتی که دعوت به ایمان به یوم آخر می شود آیاتی از آفاق و انفس که مرتبط به روز قیامت است و دل برانت بعد ذکر شود وقتی که دعوت به توحید الوهیت می شود آیاتی که دال بر وحدانیت خداوند در الوهیت هست باید اه، ذکر شود هست دعوت بالحکمه یعنی اینکه با ذکر آیات آفاق و انفس اه، راه عبودیت خداوند از راه های دیگر تمیز داده شود و بیان شد این دعوت و اما بالحکمه بودنش همین قسمت اخیر بود که ذکر کردم که حکمت به معنی بجا انجام دادن کار کاری که بجا انجام می شود نابجا نیست این گفته می شود که با حکمت انجام شده در نتیجه برای اینکه حکمت در هر کاری را اه، خوب بفهمیم که مراد از حکمت در اون کار چیست باید حقیقت اون کار را درک کنیم که خود به خود حکمت فهمیده میشه گفتیم که دعوت یعنی یعنی بیان راه عبودیت با ذکر آیات آفاق حکمت در دعوت این است که آن بیان آنگونه صورت گیرد که هیچ ابهام و اشکالی نماند و هرچه که لازم است از آیات آفاق انفس در ارتباط با اون امر ذکر شود به گونه ای که بعد از آن زمینه مساعد باشد که هر کس که میخواهد ایمان بیاورد ایمان بیاورد و هر کس که نمیخواهد و بلکه میخواهد کافر شود کافر شود یعنی دعوت بالحکمه نتیجهش این شباب شود که بعضی مستحق رحمت خدا شوند و بعضی مستحق لعنت خدا به خلاف اه، آنچه که نزد بسیاری متداول هست که حکمت را با یک سلبیت اه، همراه می دانند که حکمت آن است که انسان کاری نکند که گرفتار مشکلات شود و اه، اختلاف در ننگیزد و چیزای دیگه از این طبعا منظور این نیست که اختلاف برانگیختن و داد و فریاد راه انداختنم خودش مطلوبه نه اینم نه ولی یک داعی طبعا با رعایت شرایط دیگری از جمله که اعتبار و ارزشی برای خود اثبات کرده باشه در اون جامعه با اخلاق و رفتارش باید حق را آنچنان که هست با دلائل و آیاتش بیان کند و اون سالم نباشد که اختلاف درست ولی وقتی که درست میشه این کار به خاطر اینکه مشکلات پیدا میشه نباید اون به فکر این باشه که کوتاه بیاد و از بیان پس صرف نظر کن طبعا این مجملیه که تطریقش نیاز به تجربه و به نظم و برنامه خاصی داره که توی همین مجمل نمیشه عمل کرد این دعوت بالحکمه و اما موعظه حسنه وقتی که راه حق روشن میشه و آیاتی از آفاق و انفس در تبیین راه حق ذکر میشن که کافی باشن آن موقع دیگه احتیاجات استعداد علم برآورده شده چون این راه حق که روشن شده اه، در ارتباط با بینش و اگر در اطلاعات با بینش هست یعنی عبارت از روشن کردن قضایای بینشی و عقیدتی که طبعا راه آیات آفاقان قصه و خب اینجا اون عقاید اون بینش ها قلب داده شده و آیات آفاق و هم تحویل بسر داده شده اگر هم احکام باید و نباید هست که تحویل سمع داده شده اینجا نیاز هر سه شعبه استعداد علم برآورده شده یعنی زمینه مساعد شده برای اینکه این سه قوه این سه شعبه از استعداد علم استفاده کنند و رشد کنند معنی تکیه و بعد از آن نوبت این میرسد که احتیاجات قوه اراده برابر بشه؟ و چون قوه اراده اون دو شعبه کشش و تنفر را دارد بعد هر دو را در نظر بگیریم در این تغذیه موعظه حسنه اون دو امر را در خود دارد موعظه یعنی ترغیب و ترهیب وقتی که راه حق روشن شده نفس ترغیب بشه در اه، اتخاذ اون راه و ترهیب بشه از اتخاذ راه های دیگه اینم با ذکر عواقب اه، اتخاذ راه های دیگه رو با ذکر نتیجه اتخاذ راه حق و با بیان آنچه که انسان اه، با سلوک این را یا آن را به دست می آورد در دنیا و در آخرت و با ذکر جنت و نار و عذاب و ثواب و رضوان و سخط و سایر مسائل که قرآن مملو از این که وقتی که این ترغیب و ترغیب میشه اون کشش و تنفر بعد از اینکه با تحصیل دادن اون بینش جهت مطلوب را گرفتند تقویت میشند و رشد میکنند تا اینکه به صورت ملکه در میان و این میشه و و این ترتیب روشن میشه که چگونه باید تذکیه کرد این تعبیری که در نزد مردم مبهمه و نمیدانند وقتی که میگویم تذکیه نفسی چه چیزی را مراد دارن اینه این حقیقت با این ترتیب یک انسان هم در مورد خودش هم در مورد دیگران میدانه میدانەکە شبایان اه، در آیه از قرآن که در مواضع متعددی ذکر شده با یک مختصر اختلافی در بعضی از الفاظ این مسئله به گونه مطرح شده که می میفرماد هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اینجا يتلو عليهم آياته مراد از این آیات آيات بمعنى آه، مشهور نسك مثلا جمله انا اعطینا الکوثر یک آیه نه آیه اینجا منظور آية افقی نفسية يعني آية از آيات مربوطة آه، جهان دور بر انسان يا آية که از خود انسان باش نشانه از خود انسان باش آيات آفاقان كور يتلو عليهم آياته آيات آفاق و انفسی را بر ایشان تلاوت می کند که اینا دیگه زمینی میشن برای اینکه کسب دینش کند و بعد از اینکه آیات را میخواند تلاوت میکند بر ایشان هم ایشان را رشد میدهد اون استعدادها را تزکیه میکند و میکند و نمو به اونها میدهد که استعداد علم با تلاوت آیات روشنه که چگونه نمو میکند و استعداد اراده بعد با ترغیب و ترهیبی که به دنبال اون دعوت بالحکمه و تلاوت آیات میاد صورت میگیره و بعد از آن دیگه تعلیم کتاب و حکمه است کتاب اون اصول و قواعد کلی که در مورد امور مختلف زندگی است و حکمت هم تطبیقات عملی اون أصول مواضيع يعني. خب اینم بیان زمینه که در آن استعدادها مجموعه استعدادی که نفس از اون تشکیل اه، به اه، بعد نزدیک میشیم به اینکه وارد اون متن مختصر بشیم مختصر تحقیق مدارج سالکین لازم است که بعضی از اصطلاحات که در اون کتاب اونها برمیخوریم یک نفر برای من روشن باشن و توضیحاتی درباره اونها هم بدهیم جدال به احسن اون در تربیت و تزکیه نقشی ندارد جدال به احسن برای کسانی است که نه دعوت بالحسنه ولی موعظه حسنه درشان تأثیری نکرده و موضع مخالفت پیش میگیرن که برای الزامشن برای اسکات و اه، دهن به اصلاح تو دهنی زدن به اون هست دیگه جدال بلتی احسن صورت میگیره یعنی دیگه دوره هدایت گذشته وقتی که مسئله جدال بالتي هي أحسن يا ونا دعوتي بالحكمة درش أسأل كذا نما أزاي حسنة نا قضية استع... نا استعداد علمش استفادة كذا نا استعداد إراد بيش زي نمان ده در موضع معارضة و آه، مخالفة برامده بعد برای اینکه ساکتش کنیم که هم خود احساس نکنه که قوت دارد و حق به جانب است و هم دیگران البته خودش میدانه که حق به جانب نیست ولی غرور پیدا نکند و هم دیگران خیال نکنند که این چیزی دارد به این خاطر تسلیم نمی شود این با بیان غلط بودن تصوراتش با بیان وجود تناقض در افکار و تصوراتش چیزش کنیم ساکتش کنیم و اجازه دیم که سر صدا را بیاندازه و اما بیان مصطلحات گفتیم که تزکیه وقتی صورت میگیره که استعدادهایی که بالقوه هستند رشد کنند به صورت بالفعل در بیان و ثابت و راسخ بشن به صورت ملکه تجلی کنند مثلا گفتیم در اون مثال الف ب وقتی گفته می شود که این بچه عالم به الف ب هست و الف ب را می که الفه دانستن الفه آنطور در روانش راسخ شده باشه و جایی گرفته باشه که اگه خودشم بخواد الفه را از یاد ببره نتوانه دانستن الفه جز شخصیت شده باشه اینجا گفته میشه که ملکه علم الفه را داد و تنها اینجا که گفته میشد عالم به الفه و اگر به این صورت نباشد چند روزی در ذهنش و بعد از یاد میبره و دیگه مثل اینکه هیچی نخوانده پس در اون صورت که ملکه و حالت راسخ پیدا میشه در اون صورت هست که ارزش برای اون چیز باید قائل شد هر, هر امری که باشه در مورد تزکیه نفس هم همین طور است با بیاناتی که قبلا هم ذکر کردیم روشن بیاناتی که از قرآن آوردیم و اونها اشاره کردیم روشن می شود که در نزد خداوند متعال هیچ چیزی غیر آنچه که به صورت ملکه در آمده ارزش و اعتبار ندارد البته ارزش و اعتبار این را دارد که سبب پدید آمدن ملکه می شود یعنی مثلا کارهای خوبی که قبل از تحقق اون حالت ثابت و راسخ اون ملکه می شود اون کارها چون منجر می شوند به پیدایش اون حالت از اون جهت ارزش دارن ولی اگر فقط همون کارها باشن و منجر نشون به اون ارزش ندارن اون کافر که دعوت که خدا را مخلصا له الدین به فریاد می طلبد چون این کارش منجر به پیدا شدن ملکه توحید نمی شود ارزشی ندارد ولی یک مؤمن کارای انجام می دهد که به تدریج این کارا منجر می شوند به پیدا شدن ملکه مثلا توکل صبر تقوا احسان و چیزای دیگه که اینجا دیگه اونا چون منجر به این ملکه شده اند ارزش دارن مثلا در مورد همون الفبه یک بچه که دو سه روز میره و الفبه و بعد از یادش میره هیچ ارزشی داره که بگیم در یک مرحله از عمرش دو سه روز صورت الفبه در ذهنش بوده اصلا جز باسواده حساب میشه به هیچ وجه نمیشه و اما اون که با تکرار به ملکه براش پیدا شده این دیگه چون این ملکه براش پیدا شده خود به خود به تبع اون اون تکراری که ازش صورت گرفته هم از و اعتبار خب گفتیم که تذکیه بدین صورت تحقق میابد که بسر مطالعه آیات آفاق و انفسش ملکه شود قلب ادراک ماورای آیات آفاق آن پشت براش ملکه شود چند حلقی و اه، قبول وحی خداوندی براش ملکه شود نه به معنی که خود وحی بگیرد از بلکه به معنی که از کتاب خدا بگیرد از قرآن و اراده به صورت عزم بر معروف ها و همینطور عزم بر اجتناب از منکرات ملکه شود یعنی انسان اه، ملکه ایمان تقوا احسان شوق صبر شجاعت سخاوت و چیزهای دیگه در به وجود بیاد که خود به خود ملکه اجتناب از ضد اینها هم درش درست شده دیگه خب این معنی تزکیه بود که این هم اینطور شروع میشه که انسان در ابتدا یک حالت سریع و برقاسای در روانش ظهور میکنه بر روانش عبور میکنه و بعدها کم کم کم قوت میگیره و میمانه و قوت میگیره که به این وضعیت در میاد حالا این را توضیح بدهیم و این را هم پیش از آن توضیح دهیم که باید بیاد داشته باشیم که دانستن یک چیز به معنای دارا بودن آن چیز نیست یعنی مثلا وقتی که یک نفر معنی توکل را میداند به این معنی نیست که متوکل است همطور که یکی معنی گرسنگی را میداند ولی گرسنه نیست یکی معنی عشق را میداند ولی به این معنی است که عاشق است عکسش هم هست کسی عاشق هست ولی اگر ازش بخوای که عشق را تعریف کنه نمیتواند مثلا میگوید حالتی مثل حالت من ولی دیگه نمیتواند براش حد و مرد مشخص کند کسی ولی این که عشق را دارد اما نمیتواند تعریف کند این نقص آنچنانی ندارد اما اون یکی که خیلی دقیق اشکرات تعریف می کند اما ازش میبرند هیچ ازشی ندارد هیچ فایده ندارد که علم اشکرات دارد و در مورد اخلاق حسن و سیئه هم همین قضیه صادق است کسی که به عنوان یک به اصطلاح عالم دینی تعریفات همه مصطلحات دینی را میداند iman چیز تقوا چیز احسان چیز توکل چیز صبر چیز سخاوت چیز شجاعت چیز و چیزای دیگه ولی اینها را ندارد فایده بهش نمیرسانه به دردش نمیخورد در صورتی ارزش دارد این دانستن که زمینه شود برای پیدایش اون حالات حالا کسی که رابطه با خدای خود صادقانه است وقتی که مثلا معنی توکل را دانست یک دفعه در یک اه، شرایطی شاید در ارتباط با حادثه ای یا اه، در هر حالتی از حالات یک دفعه حالت توکل مثل یک برقی به اه، روانش برمیخوره یک دفعه گذر میکنه بر روانش همطور که برخی از دور میزنه و انسان متوجهش میشه ولی بعد میره برای یک لحظه از لحظات احساس توکل بهش دست میده ولی خیلی سریع میگذره و میره که اینجا اه، اگر حسنی داشته باشه این فقط این است که متوجه حقیقت توکل شده باشه و لذت توکل براش تا حدی روشن شده باشه که بعد دیگه کوشش کنه که زمینه بعد ظاهر شدن این حالت را در خود فراهم کنه بلکه این اه، چیز بشه اه، به خاطر اینکه این حالت باز برگرده و موقع بمانه و دوام پیدا کنه و به صورت ملکه در بیاد و اینم از رحمت خداوند است وقتی که میخواهد انسانی مثلا دارای ملکه توکل بشه ابتدا بدون اینکه انسان خود کسی داشته باشه متوجه بشه یک دفعه اون حالت را در قلبش میاندازه احساس توکل احساس صبر احساس شجاعت و چیزای دیگه یعنی این حالت بهش دست میده بعد اگر قدر این حالت را دانه متوجه میشه دقت میکنه ببینه چه کارهایی زمین ساز پیدایش این حالت اون کارها رو انجام میده اون کارها رو که انجام میده اون موقع وقتی که صادقانه انجام بده بعض اون حالت تکرار میشه که در اون لحظه اولش در اصطلاح اهل تصوف بهش میگن بارق لامع لامح تعبیرات از این قبیل که مثل یک برق درخشیده و رفته لمعان کرده لمح کرده از دور نمایان شده و رفته بعد که زمینه برای ظهور دوبارش برای حصول دوبارش فراهم کرد و باز آمد و زمینه را آنچنان فراهم کرد که دیگه اون حالت را نداشته باشد بیان و فورا برود بلکه یک مقدار ماند و یک مقدار با روانش تماس گرفت و در ارتباط شد اون موقع دیگه به صورت یک نوع وصف در آمده براش البته البته نصابت که اینجا گفته می شود حال در اصطلاح اهل تصوف به این گفته می شود حال این حالتی که براش پیدا شده اینجا هم باید همون زمین سازی را ادامه بدهد که از بین نرود معنی ها اینکه کم کم کم قوت میگیرد و به صورت ثابت و راسخ در میاد مثل همون علم با که دیگه نمیتواند بعد این حالت را داشته باشه به صورت در میاد که دیگه توکل تصدیق پذیر ازش خودشان بگه میخوام متوکل نباشم دیگه متوکل تازه ملکه توکل براش پیدا شده که اینجا دیگه گفته میشه خودکی براش پیدا شده که این را در اصلاح اصلاح اهل تصوف میگن مقام دیگه مقام و پایگاه شده براش که در اون مقام یعنی مثلا در اون جایگاه توکل این چیز شده ثابت خدم شده و دیگه از بین نمیده البته اینم خودش درجات مختلفی داره قوت و ضعف داره اقلش اونه که به صورت ثابت و راسخ در میاد بعد دیگه باز هم کوشش میکنه برای تقویتش تا به درجات بالا میاد که به دو قسمت تقسیم اون درجات پایینش مربوطة بأصحاب اليمين أصحاب النفوس اللوامة بالاهاش مربوطة بأصحاب النفوس المطمئنة اه، صادقين كإن فاينش يك مقدار اه، بخاطر انك قوة تمام نداره جاهي انسان مغلوب ضعف های بشری میشه و اه، کارهای ضد ان ملکه را انجام میده ولی بعد از اینکه غلبه اون ضعف بشری رفت و اون غرائز غلبه برطرف شد باز این چیز جان میگیره این ملکه و موجود میشه که انسان من قریب توبه بکنه و دست بکنه اما وقتی که به اون بالاها رسید دیگه اجازه نمیده که اون ضعف برش غلبه این هم معنی مقام که اگر بخوایم تعبیرات قرآنی رو بکار ببریم الان برای اون حالت گذرای اولش چیزی در نظر ندارم برای حالش چیزی رو مثلا در نظر میدارم اما برای این مقام قرآن تعبیر استقامت را به کار میبرد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا این استقامت تعبیر است از همون ملک که اینجا دیگه بیان کرده گفتن ربنا الله بدون استقامت ارزشی نداره بدون استقامت پیدا بشه و اون قول ربنا الله تعبیر از اون حال است مساوی خود حال نیست ولی تعبیر از اون وقتی که میگویند ربنا الله اون حال براشان عارض شده ولی ارزش ندارد تا اینکه استقامت پیدا شد وقتی که استقامت پیدا شد پایداری پیدا شد دیگه اونجا اهل سعادت و خوشبختی میشه گفتیم اون امری که ابتدا برق میزنه و خطور میکنه بر روان انسان اون از طرف خداست و انسان نقشی در کسبش نداره یک توضیح را باید به این اضافه کرد که ادای تکالیف زمینه میشه برای اونها یعنی انسان اگر در اون محدوده ای که عالم به تکالیف دینی هست جدیت و صدق داشته باشه اه، در حین ادای تکالیف اون بارق ها براش پیدا میشن یک دفعه احساس توکل احساس صبر احساس شکر و چیزای دیگه بهش دست میده ولی از یک طرف دیگه چون اه، اینها طوری نیستن که حتما یک کاری را انجام بده منجر به اونها بشه اینا گفته میشه که کسبی نیستن وحدی هستن خداوند اینا رو به هبه به انسان میده و خودش مستقیما نمیتواند کسب کنه چون نمیبینه جای تابره کنه او کارای انجام میده ولی چون کارا رو با جدیت, جدیت و صدق انجام میده دیگه روانش حزیرای این لامعه ها و این بارقه ها میشه یک دفعه اون حالات بهش دست میدن و بعد اگر قدر این نعمت را دیگه در زمین سازی برای تکرارش و برای بقاش میکوشه تا اینکه به صورت مقام در مثلا انسان داره نماز میخوانه یک دفعه در یکی از نمازها یک حالت خوبی بهش دست میده بیشتر رغبت پیدا میکنه به نمازش خشوعش بیشتر میشه توجهش به معانی کلمات و به, مع... به روح اعمال بیشتر میشه احساس حضورش در محضر خداوند قویتر تر میشه حالتی که خودش احساس میکنه که این را در نمازهای دیگه نداشته این ظهور اون چیز هست اون بارق هست که در اینجا یک منزلت بالا از نماز گذاردن بهش ارائه شده مثل اینکه خداوند فرموده این گونه نماز گذاردن هم هست حالا دیگه ما نشانت دادیم بخشش میدیم دست خودت که تسکنیم آیا خود جدیت میکنی بعد بهش براسی خیلی خوب وگرنه دیگه همیشه به این صورت نمیدیم اول بار ما نشانت میدیم بخیش دیگه دست خودت بعد باید چکار کنه در نماز دیگه احتمالا اون حالت بره دیگه میبینه نماز بعدی دیگه اونطور نماز انجام نمیده ولی باید متوجه باشه که اون حالتی که بهش ارائه شده میشه زمینه برای تکرارش فراهم کنه چیکار کنه بیاد فشار بر دوارد کنه که اونطور نماز بکنه. چون دیگه میدانه اونطور نماز خواندن هم حواسش پد میشه مقابله کنه احساس حضورش کم میشه مقابله کنه و همینطور فشار بر خود وارد بیاره که در ابتدا شاید لذت نداشته باشه خوش باشه ولی کم کم کم که فشار وارد کرد یواش یواش اون حالت باز پیدا میشه و قوت میگیره و دیگه نباید رها کنه همیشه متوجه باشه که باید اونگونه نماز بخونه وقتی تا مدتی در این حال دوام کرد که زحمت داره بعدا ملكا میشه و دیگه بعد اه، تکلف و اه، تحمل مشقت نمیخواد دیگه خیلی ساده میتواند به اون حالت نماز بخوانه و اون موقع دیگه آمادگی دریافت حالت بالا بالاتری را داره که یک بار مثلا حالت دیگری بهش ارائه میده اه، ارائه میشه که بعضا در کفت ملکه این حالت میکوشن قدرش بده پس وقتی که انسان در میدان ادای تکالیف در حدی حاضر میشه با جدیت و صدق زمینه فراهم میشه برای ظهور اون حالات بزرگ بعد دیگه وقتی که یکی از اونا پیدا میشه یعنی اون اعمال اون ادای تکالیف سبب جذب اون بارقها و اون حالات میشه بعد که حالت پیدا شد دیگه خودش باید تقریب کنه تا به ملکه در بیاد وقتی که به صورت ملکه در آمد دیگه از اون بعد ادای اون عمل عادی میشه براش خلق و خو میشه براش و خیلی ساده میشه مثل همون قضیه الف با قبلا زحمت زیاد میشه تا الف با به صورت ملکه در میاد بعد دیگه هر وقت بخواد الف با رو بخانه و بزن بیاره خیلی ساده میاره دیگه اصطلاحات دیگری هم به کار میبرند که یکیش اصطلاح مریده که در اصل معنای خوبی داشته ولی متاسفانه الان در نزد طریقت معناش اه، دگرگون شده و تحریف شده کلمه در اصل از یک تعبیر قرآنی گرفته شده یریدون وجهه اه، واصبر نفسك مع الذين يدعون اه، ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه که مرید یعنی کسی که رو به خدای خود هست و میخواهد که خداوند را با ادای تکالیف متوجه خود سازد طبعا خداوند متوجه هست به معنی اینکه مطلع برش هست ولی میخواهد که وجه رحمت خداوند متوجهش گردد و خداوند با او ارتباط خاصی برقرار کند اصل مرید این است که بعدها به کار بردن برای اراده شیخ و اینا و گفتن مرید شیخ و فلان چیزا که غلط شد و مرید همون عبد میشه به تعبیر دیگر این کسی که وجه خدا را میخواد باید عبودیت انجام بده و حتی بهتر است که انسان به خاطر اینکه معنای بیگانه را به خود گرفته این را استعمال نکنه و کلمه عبد را استعمال کنه از ایاک نعبدو گرفته میشه شامل کنه یکی دیگه از اصطلاحات اصطلاح سالکه که راه پیما راه عبودیت را پیماید که این در مورد انسان الان چیزی در ذهنم نیست که قرآن این تعبیر داشته باشه در مورد زنبور عسل فرموده سبولا ربی کی ذلولا حامل معنای نادرستی نیست بیان میں کہ انسان در راہ عبودیت قرار جب و نی فرمایا تو رسول خدا می رود یک چیز یک تعبیر دیگه در قرآن هست که قریب این هست که می فرماید ابراهیم گفت اینی ذاهب الى ربی ذهاب الله که رفتن به سوی خدا این در قرآن خودش هست یک تعبیر یک اصلاح دیگه هم هست که اصلاح خیلی ناباب و حامل یک یعنی، مسبب یک فهم نادرست و برداشت نادرست است که اصلاح واصل هست که میگویند این شخص واصل شده رسیده در حال سیر بوده و به سوی خدا رسول ان رسیده دیگه که این را در ذهن میاندازیم که دیگه کارش تمام شده این سیرش تمام شده الان دیگه داره استراحت میکنه چون به مقصد رسیده ما از یک طرف دیگه میگم که این سیر عبارت از تزکیه نه از پیدا کردن اون ملکه ها و بردنشان به درجات بالا و مگر میشه که انسان یک زمان دیگه تزکیه نفسش خاتمه پیدا کنه دیگه دیگه من رسیدم و رسیدم به نهایتش دیگه الان باید استراحت کنم هرگز انسان نمیرسه هر درجه ای که به دست بیاره از اون بالاتر هم میشه به دست بیاره مثلا از یک چراغ قوت گرفته تا خورشید و هر چه در این بین از درجات هست اینا هم در همه نور وجود دارد ولی با درجات مختلف فرق فراوان است در بین نور خورشید و نور چراغ قوت ملکه هم درجات مختلفی دارد و هرگز نمیشه گفت که دیگه انسان رسیده به جایی که کارش تمام شده و حرکتی نمانده که انجام بده خیلی نمانده که انجام بده این تعبیر تعبیر مطلوبی نیست که اونطور القا میکنه که یک کارش به انجام رسیده و واصل شده رسیده به مقصد و دیگه تکلیفی نمانده که انجام بده در حالی که نادرست است و اونطور نیست اگر به این معنی استعمال بشه که ملکات در او حاصل شده این اشکال نداره که ظاهرا مثلا که اهل علم بودن به این معنی استعمال کردن که واصل شده یعنی ملکه ها درش پیدا شدن ولی معلوم است که بعضن ملکه درجات مختلفی دارند و ارتقاء اون ملکه به اون درجات بالا باز باقیه و وصول به معنی اینکه تکالیف اه، تمام شده باشه هرگز حدود ندار ولی باز استعمال چیز اصطلاح قرآنی نیست و ازش استفاده نشه بهتر اصلاحات دیگری هم هستن ولی به اینا استفاده مطلب دیگری هم طبقه داده بشه و آن اینکه اهل اه، این علم برای اینکه خوب اه، مسئله را تقسیم کنن تشبیه کردند این عبد را که در مسیر تزکیه به یک مسافر مسافری که به سوی مقصد روان است و بعد اه، چون مسافت خیلی طولانی است هر مقدار که میره در یک جای استراحت میکنه و تجدید قوا میکنه و بعد باز حرکت را شروع میکنه و این جاهایی که استراحت میکنه اسمش گذاشتن منزله و این است اسم اصل اون کتاب منازل السائرین مثلا میگویند یک مقدار حرکت میکنه به ملکه ایمان میرسه این میشه دیگه به منزله ایمان رسید. یک مقدار دیگه حرکت میکنه به ملکه تقوا میرسه این میگن رسیده به منزله تقوا این یعنی منزل ها را یکی پس از دیگری بهش هم میرسد و بعد پشت سر میگذارد و میرد ولی یه توضیح اینجا لازم است و آن اینکه فرقی هست بین مسافر راه مادی و این مسافر مسافری که یک سیر مادی دارد وقتی که به منزلی رسید آنچه که مربوط به اون منزل هست براش حاصل میشه ولی بعد دیگه منزل را ترک میکنه دیگه با خود منزل را که نمیبره اما اینجا وقتی که گفته میشه این به منزل تقوا رسید و بعد از آن دارد میرود به سوی منزل مثلا احسان و بعد فلان و فلان به این معنی نیست که دیگه تقوا را جا میذارد اینجا، نه تقوا اینجا ملکه میشه براش و با خودش میبره یعنی ارتقاء از یک منزلت به معنی این نیست که اون منزلت را ترک می کند نه اون منزلت را کسب کرده او را برده و سایر منازل هم به دنبالش میاد درست مثل یک شاگرد مدرسه ای که درس میخوانه. وقتی که الف با براش ملکه شد با شروع کرده یاد گرفتن کلمات دیگری این به این معنی نیست که دیگه الف با یادش میره نه ملکه الف با رو داره راه این ملکه میره چیزهای دیگری یاد میگیره بلکه بودن الف با ملکه الفبا حضور اون لازمه برای فراگیری بحثه و همینطور کلاس یکم را که یاد گرفت این اجالش که نمیره برای کلاس دوم تا آخر البته در اون سفر حسی هم یک چیزی شبیه این هست وقتی که یک منزلی را ترک میکنه همه همه چیز اون منزل را ترک نکرده که زیرا که او با ترک اون منزل به اول اول بر نمیگرده به اول نقطه حرکتش که بگه مثلا امروز رسیدم به یک منزل در فلان شهر الان برگردم به اصل مقصد و به اصل نقطه آغاز و این بار از اینجا یک راست به منزل دیگه ای برم مثلا از تهران یک, بار میره به فرض میکنیم بابل بعد میخواد بره به مشهد اینطور نیست که دیگه هرچی که متعلق به بابل رها میکنه